บุ๊กทูแปดสิบห้าคำถาม อดีตการหนึ่ง Question passé un Question passé un คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Combien en avez-vous bu Combien en avez-vous bu Combien d'heures avez-vous travaillé Combien de temps avez-vous travaillé Avez-vous beaucoup écrit Avez-vous beaucoup écrit คุณนอนหลับสบายไหม Comment avez-vous dormi Comment avez-vous dormi คุณสอบผ่านได้อย่างไร Comment avez-vous passé l'examen Comment avez-vous passé l'examen คุณหาทางพบได้อย่างไร Comment avez-vous trouvé le chemin Comment avez-vous trouvé le chemin Avec qui avez-vous parlé Avec qui avez-vous parlé Avec qui avez-vous pris un rendez-vous Avec qui avez-vous pris un rendez-vous คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire Avec qui avez-vous fêté votre anniversaire คุณไปอยู่ที่ไหนมา Où êtes-vous allé Où êtes-vous allé คุณเคยอยู่ที่ไหนมา Où avez-vous habité où avez-vous habité Où avez-vous travaillé Où avez-vous travaillé Qu'avez-vous recommandé Qu'avez-vous recommandé Qu'avez-vous mangé Qu'avez-vous mangé